السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى على آثارهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد pia kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tulikuwa <clears throat> tumemalizia siku ya jana kuhusiana na mambo ya haji na umra siku ya jana tulizungumzia kuhusiana na arkanu la haji wa wajibatuhu kadhalika tukazungumzia kuhusiana na arkanu la umra wa wajibuha wa wajibuha pia tukazungumzia alfawatu wal ihsar na leo tunaingia katika masala ya al-udhiyya kadhalika al-hadiyu muda ukituruhusu tutaingia na mambo yanayohusiana na al-aqiqa na بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: الأضحية والأضحية سنة يكره تركها للقادر وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثانية التشريق ولا يعطى جازر ولا يعطى جازر أجرته منها أجرته ولا يعطى جازر أجرته منها ولا يباع ضدها ولا شيء منها بل ينتفع به نعم قال فصل في الهدي والأضحية والعقيقة فصل في الهدي والأضحية والعقيقة فصل في الهدي والأضحية والعقيقة في فصل inahusiana na كذلك kadhalika udhihia يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة والأضحية سنة يكره تركها لقادر والأضحية hili neno la al-udhiyya inajuzu kwa njia nne kusoma kwake unaweza kusema al-udhiyya bitashdid ya hiyo ya kabla ya tau marubuto ukaiweka shadda ukasoma al-udhiyatu au unaweza hiyo ya usiweke shadda ikawa ni mukhaffafa ukasema al-udhiyatu unaweza kusema al-udhiya au ukasema al-udhiyatu kadhalika hamza hamza katika e, sura mbili za kwanza tumeweka dhamma tukasema al-udhiya au al-udhiya unaweza ukaiweka arif alifu hiyo ukaiweka kasra kasra ukishaiweka ya kabla ya tau marubuta ukaiweka shadda ukasema al al idhiyatu al idhiyatu au ukaweka hamza kasra na hiyo ya kabla ya tau marubuta ikawa ni mukhaffafa ikawa al idhiyatu lakini maarufu ni al udhiya au al udhiyatu طيب ما هي الأضحية الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم أيام النحر هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى الأضحية هي ما يذبح ني yule mnyama anayechinjwa هي ما yudhbah ni yule mnyama anayechinjwa min al-ibil katika ngamia wal baqari na ng'ombe wal ghanami na mbuzi au kondoo ayama nahar zile siku za kuchinja ayama nahar siku zile za kuchinja بسبب العيد وسبب ya idi takarruban ila Allah ta'ala kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni yule mnyama ambaye anachinjwa mnyama yeye anaweza kawa ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo anachinjwa zile siku za kuchinja siku za kuchinja uh, tutakuja kuzi, kuzieleza siku za kuchinja tutakuja kuzieleza na sababu yake kubwa inakuwa ni kwa sababu ya Idi na lengo kubwa ni kujikaribisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Muallif anasema wal udhiyatu sunnatun ni sunna sunnatun ni sunna tena muakkada ni sunna ambayo ni muakkada yukrahu tarkuha ni makruhu kuacha yukrahu tarkuha ni makruhu kuacha likadirin kwa mwenye uwezo ni makruhu kuacha kwa mwenye uwezo mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kuchinja ni makruhu yeye kuacha kuchinja udhihia yule mnyama ambaye anachinjwa uh, zile siku za kuchinja mtu ambaye ana uwezo kupata cha kuchinja kama ilivyokuwa uh, ngamia hata kama wakiwa kushangana na watu saba au ng'ombe hata kama ikiwa kuchangana na watu saba au mbuzi mtu mmoja hakuna kuchangana mtu ambaye asikayekuwa na uwezo wa kuchinja ikawa yeye hajachinja itakuwa amefanya jambo la makruh tayib amesema sunna هل على الإطلاق لا hapa alivyosema sunnatun yukrahu tarkuha liqadirin uktub tataayanu al-udhiyya ba'da an yatamallaka shat تتعين الأضحية بعد أن يتملك شاة ونحوها تتعين الأضحية بعد أن يتملك شاة ونحوها تتعين الأضحية بعد أن يتملك شاة ونحوها بأن قال هذه أضحية بأن قال هذه أضحية هذه أضحية أو لله أو لله يعني بمعنى أن كان هذه لله أو لله ونحوه من الفاظ النذر ونحوه من الفاظ النذر تتعين الاضحيه لنكون واجب العين اضحيه baada an yatamallaka shaat wa nahwaha baada ya kuwa amemiliki uh, mbuzi au kondoo na mfano wake bi an qala kwa kusema hadhihi udhiya huyu mnyama ni udhiya akishasema hadhihi udhiya inakuwa ni lazima wakati huo kuchinja kwa sababu tayari ameainisha akishasema hadhihi udhiya hawezi kurudi nyuma inakuwa ni lazima achinje au lillahi au akasema kwamba huyu mnyama ni kwa ajili ya Allah wakati huo inataajjud inakuwa ni lazima yeye kuchinja wanahwa na mfano wa hizo uh, alfaz min alfaz an katika lafudhi za nadhiri kwa hiyo sio kwamba inakuwa ni sunna ala al-itlaq la bali pale atakapokuwa mimiliki atakapokuwa amemiliki kile cha kuchinja akasema kwamba huyu mnyama ni udhihia au akasema huyu mnyama ni lillah wakati huo inakuwa ni lazima yeye kuchinja thumma qala wa waqtu dhabhi ba'da salati al-eid au qadriha ila akhir thani at-tashriqi wa waqtu dhabh na wakati wa kuchinja waqtu dhabh na wakati wa kuchinja baada salati al-Eid ni baada ya swala ya Eid fungo tatu iko karibu tu iko karibu isha wale kumshumishi leo nadhani 22 kwa bado siku nane itaingia uh, Dhulqa'da au Dhulqa'da baada ya hapo naingia Dhulhijja Dhulhijja kuanzia tarehe 10 ni siku ya watu kuanza kuchinja kwa hiyo wale ambao wanapata pata 200 waanze kufanya istidadi za mapima kwa sababu hii ndio dini yenyewe na ndio Uislamu kwa hiyo wakati wa kuchinja ni baada ya swala ya Idi au kadriha au makadirio ya swala ya Idi au kadriha au makadirio ya swala ya Idi hapa alivyosema au kadriha oktob au kadri salati ya Idi au kadri salati ya Idi في البلد القريب في البلد القريب أو قدر صلاة العيد في البلد القريب إذا كان هو في البلد الذي لم تصلى فيها صلاة العيد أو إيه؟ قدر صلاة العيد في البلد القريب في البلد القريب إذا كان هو إذا كان هو في البلد الذي لم تصلى فيه صلاة العيد او قد صلاة العيد في البلد القريب إذا كان هو في البلد الذي لم تصلى فيه صلاة العيد أو مقدرية صلاة العيد أو قدر صلاة العيد أو مقدرية صلاة العيد fil baladi karibi katika mji wa karibu fil baladi karibi katika mji wa karibu idha kana huwa atakapokuwa huyo mwenye kuchinja idha kana huwa atakapokuwa huyo mwenye kuchinja fil baladi alladhi lam tusalla fihi salatu al katika mji ambao haujaswaliwa ndani yake swala ya Eid idha kana huwa atakapokuwa huyo mwenye kuchinja fil baladi alladhi katika mji ambao lam tusalla fihi salatu al-Eid haijaswaliwa swala ya Eid kwa hiyo wakati wake wa kuchinja ni baada ya swala ya Eid ikiwa mtu katika mji ambao watu wanaswali swala ya Eid au makadirio ya Uh, baada ya swala ya Eid ikiwa mwenye kuchinja yuko katika mji ambao hauswaliwi au haujaswaliwa swala ya Eid ila akhir thani tashrik mpaka siku ya pili katika yale masiku matatu ya ayyamu tashrik ila akhir thani tashrik mpaka siku ya pili katika yale masiku ya at-tashrik pale aliposema ila akhir thani tashrik bimaana ayyamu dhabh fi al-madhhabi ayyamu dhabh fi al-madhhabi thalatha faqat ayyamu dhabh fi al-madhhabi thalatha فقط أيام الذبح في المذهب ثلاثة فقط يوم النحر وهو أفضلها يوم النحر وهو أفضلها ويومان بعده ويومان بعده أيام الذبح في المذهب siku za kuchinja katika madhhab thalatha faqat ni siku tatu peke yake siku za kuchinja katika madhhab ni siku tatu peke yake yaumun nahri siku ile ya kuchinja yani ya tarehe kumi wa yaumani ba'dahu na siku mbili baada yake wa yaumani ba'dahu na siku mbili baada yake yani na siku mbili baada ya siku ile ya tarehe kumi ikiwa nakusudia kwamba siku za kuchinja ni tarehe kumi uh, na 12 kwa siku tatu ijapokuwa baadhi ya ahlul ilm wao wanaona kwamba siku za kuchinja ni siku nne yani ile siku ya an-nahri yenyewe na ayyamu tashrik kama alivyokuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yanaona kwamba siku za kuchinja ni nne kadhalika hiyo ndio kauli ambayo ameichagua uh, Sheikh Uthaymeen yanaona kwamba siku za kuchinja ni siku nne yani ikiwa na maana kwamba udhihia si lazima mtu achinje siku ya Eid anaweza akachinja siku ya Eid na kuchinja siku ya Eid ni bora lakini anaweza akachinja siku inayofuata na siku inayofuata sio lazima tuwe siku ya Eid isipokuwa kuchinja siku ya Eid ni bora lakini anaweza akachinja tarehe moja au akachinja tarehe kumi na mbili kwa hiyo wakati wake wa kuchinja ni baada ya swala ya Idi au makadirio ya swala ya Idi ikiwa mchinjaji yuko katika mji ambao haujaswaliwa swala ya Idi na mwisho wake ni siku ya pili katika zile siku za atashirika. thumma qala wala yu'ta jazirun ujratahu minha wala hapewi mchinjaji malipo yake ya kuchinja katika hiyo udhiya wala yu'ta jazir wala hapewi mchinjaji wala yu'ta jazirun wala hapewi mchinjaji ujratahu malipo yake minha katika hiyo udhiya hapewi uh, ujira hapewi ujira kwa sababu udhiya imeandaliwa kwa ajili ya taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo yule anayechinja Ah, haitaayani kwake kupewa ah, malipo na hukumu ya kumpa malipo kwa kuchinja kwake ni at-tahrim hukumu ya kumpa malipo kwa sababu ya kuchinja kwake ni at-tahrim ni haram lakini je inaweza kuchukuliwa kitu kama hadia katika ile al udhiya akapewa jibu lake ni na anaweza eh, kupewa kitu katika udhiya kama zawadi na si kama malipo ya kuchinja si tunaelewana eh, eh yani sasa usije ukaitwa huko kwa ajili ya kuchinja udhihia ukasema basi na hiyo shingo yangu ni peni la baada ya kusema ni peni shingo langu hiyo hiyo hamna hiyo bali wala yule mwenye kuchinja asije akasema ngoja nichukue shingo nimpe kwa sababu yeye amechinja hamna hukumu ya hiyo ni tahrim ni haramu haifai isipokuwa kinaweza kuchukuliwa kitu akapewa kama hadia kama atakapopewa watu wengine na si kwa sababu amefanya amechinja kwa anasema wala yu'ta jazirun ujratahu minha wala hapewi mchinjaji wake malipo kutoka katika hiyo udhiya wala yubau jilduha wala haiuzi ngozi yake wala yubau jilduha wala haiuzi ngozi yake ngozi yake haiuzi tutasikia kwa na sasa nyama ile tayari nimeshagawa na nyingine nimekula ngozi imebaki basi ngoja niuze ili mtu aende huko akafanye biashara kufanya hivyo haifai wala shay'un minha wala haifai kuuzwa kitu chochote katika hiyo udhiya wala shay'un minha wala haifai kuuzwa chochote katika hiyo udhia udhiya kama udhiya ile ni nyama kwa ajili ya mtu kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hakuna chochote ambacho muislamu atatakikana kukitoa na kuuza bali yuntafau bihi bali hiyo ngozi yake uh, itanufaikiwa itanufaikiwa ikiwa na maana kwamba yule mchinjaji anaweza kanufaika na hiyo ngozi kwa kazi zingine kama hatokula kama ilivyokuwa kwetu sisi tunakula lakini kuna baadhi ya maeneo wenzetu hawali ngozi Maeneo wenzetu wafanya eh, awali ngozi, lakini uh, kwetu huku ngozi inawezekana tumekuwa katika vitu vya thamani zaidi, bali wakati nimeenda Arusha kule kusoma, ilikuwa ukiwaambia habari za ngozi walikuwa wanakushangaa, mpaka wanakuuliza bwana, wewe Makonde, wenyewe ulikuwa wanasema Makonde, ngozi naliwa kweli? Yaani wao walikuwa wanaona ngozi ni kitu ambacho hakilii. na nadhani kwa bonyeti kadi yao walikuwa wanaona kuwa ni haramu lakini tuliwafundisha kula ngozi mpaka wakawa wanaji wazuri wa ngozi kwa kuna watu hawali kabisa kwa hiyo ngozi inakuwa inatumika katika matumizi mengine na si kwa kwa kula kwa hiyo kwa wale ambao sio kula ile ngozi haiuzwi wenda kwenda kutengenezea vitu vingine bali inanufaikiwa katika vitu vingine na si kwa sura ya kuuza wa hukmu bai'i jildihi at-tahrim wa hukmu بيع جلده التحريم وحكم بيع جلده التحريم na hukumu ya kuuza ngozi yake ni haram wa hukumu bai jildihi at-tahrim na hukumu ya kuuza ngozi yake ni haram kwa hiyo kuuza ngozi ile ni haram thumma qala wa afdalu hadiyin wa udhiyatin iblun thumma baqarun thumma ghanam na bora ya hadi hadi ni yule mnyama ambaye anaandaliwa kwa ajili ya kuchinja kwenye ibada ya haji kwa nani na mtu ambaye anamlazimu hadi almutamaki walqadi na وافضل هدي نهدي iliyokuwa bora kabisa wa udhiyati na udhiya bora ibilon ningamia thumma bakarun kisha ng'ombe thumma ghanamun kisha mbuzi au kondoo udhihia bora kabisa na hadi bora kabisa ibilon ni ngamia thumma bakarun kisha ng'ombe thumma ghanamun kisha mbuzi wakati al-ibil wal baqaru إن أخرجت كاملة أفضل من الشاة الإبل والبقر إن أخرجت كاملة أفضل من الشاة الإبل والبقر إن أخرجت كاملة أفضل من الشاة أفضل من الشاة والشاة أفضل من سبع بدنا والشاة أفضل من سبع بدنا والشاة أفضل من سبع بدنا الإبل والبقر ng'ombe na ngamia ngamia na ng'ombe in ukhrijat kamil ikiwa mtu mmoja atatoa kamili yani Ah, ngamia akasema bana huyu ngamia mimi nachinja peke yangu kadhalika ng'ombe akamnunua ng'ombe akasema huyu ng'ombe nachinja peke yangu hapo ndo aliosema in ukhrijat kami ikiwa uh, watatolewa kiukamilifu yani mtu akawa yeye kama yeye peke yake ameamua kuchinja ngamia au ameamua kuchinja ng'ombe afdalu minashat ni bora zaidi kuliko mbuzi au kondoo yani mtu kuchinja peke yake ngamia au kuchinja peke yake ng'ombe ni bora zaidi kuliko mbuzi au kondoo washatu afdalu min sub'i badana na kuchinja mbuzi au kondoo ni bora zaidi kuliko watu saba kuchanganyika pamoja wakachinja ngamia mtu kuchinja mbuzi au kondoo peke yake ni bora kuliko watu saba kuchanganyika wakachinja ngamia mmoja na ikiwa kuchinja mbuzi ni bora kuliko watu saba kuchanganyika katika ngamia mmoja basi ng'ombe ni mimbabi aula lakini inajuzu watu saba kuchanganyika wakanunua ngamia wao watu wakiwa wanakusudia udhihia wakachinja wakachinja hiyo inajuzu kama inavyojuzu watu saba kuchanganyika wakanunua ng'ombe kwa ajili ya udhihia pia hiyo inajuzu lakini mbuzi au kondoo mtu anachinja peke yake kwa hiyo mtu atakapokuwa ameamua kuchinja ngamia peke yake itakuwa hilo ni bora zaidi kuliko uh, ng'ombe na kuliko mbuzi na kadhalika inayofuata ubora ni mtu kuchinja ng'ombe peke yake kuliko kuchinja mbuzi lakini mbuzi au kondoo anakuwa ni bora kuliko watu saba kuchanganyika pamoja wakaamua kuchinja ngamia na kuliko watu saba kuchanganyika pamoja wakaamua kuchinja ng'ombe thumma qala wala yujizu illa jadh'u ba'nin hapa naanza kuelezea wanyama ambao hawafai kuchinjwa katika udhiya kadhalika katika hadithi anasema wala yujizu wala haitoshi wala haijuzu illa jadh'u ba'nin isipokuwa jadha wa dha'n hapa alivyosema aljadh'u ma lahu sittatu ashhur kawamil جذع يعني الجذع ما له ستة أشهر كوامل ما له ستة أشهر كوامل ما له ستة أشهر كوامل الجذع ni yule ambaye ana miezi sita iliyokamilika yule ambaye ana miezi sita iliyokamilika ma lahu sittatu ashhur kawamil yule ambaye ana miezi sita iliyokamilika lidha jadha'u dhani ni yule uh, kondoo ambaye ana miezi sita wala haijuzu mtu kuchinja isipokuwa kondoo ambaye tayari ameshatimiza miezi sita kuanzia miezi sita kondoo akishatimiza wakati huo itajuzu yeye kuchinja ama chini ya miezi sita la au thaniyu ghairihi au thaniyu ghairi au thani wa asiyekuwa kondoo hapo alivyosema أو ثني غيره اكتب من المعزي من المعزي ثنيه ما له سنة كاملة من المعزي ثنيه ما له سنة كاملة من المعزي ثنيه ما له sanatun kamila katika mbuzi thanii wake ni yule ambaye ana mwaka kamili min almazi katika mbuzi thaniyuhu thanii wake ma lahu sanatun kamila ni yule ambaye ana mwaka uliokamilika قال مؤلف رحمه الله فثني ابل نا ثني وغميه fathaniyu iblin na thaniyu ngamia malahu khamsu sinina ni yule ambaye ana miaka mitano malahu khamsu sinina ni yule ambaye ana miaka mitano miaka mitano thaniyu ngamia ni yule ambaye ana miaka mitano wa bakarin ay wa thaniyu bakarin wa bakarin ay wa thaniyu bakarin na thaniyu wa ng'ombe wathaniyu bakarin na thaniyu wa ng'ombe sanatani ni yule ambaye ana miaka miwili sanatani ni yule ambaye ana miaka miwili kwa hiyo kondoo anajuzu yule ambaye ameshatimiza miaka sita kamili na kuendelea mbuzi ni yule ambaye ametimiza mwaka mmoja na kuendelea ngamia miaka mitano na ng'ombe miaka miwili kwa hiyo kama mtu anaamua kuchinja kondoo inabidi yule kondoo atimize miezi sita kama ataamua kuchinja mbuzi basi huyo mbuzi inabidi atimize mwaka mmoja kama ataamua kuchinja ngamia basi huyo ngamia inabidi awe na miaka mitatu na kama ataamua kuchinja ng'ombe basi huyo ng'ombe inabidi awe na miaka mingapi miaka miwili tayeb thumma qala wa tujzi ushatu an wahidi na anatosha mbuzi au kondoo kwa ajili ya mtu mmoja watujizi ushatu an wahidi na anatosha yanajuzu ng'ombe na ng'ombe mbuzi au kondoo an wahidin kwa mtu mmoja waktubu an ahli baitihi wa iyali wa an ahli baitihi wa iyalihi wa an ahli baitihi wa iyalihi na uh, anajuzu mbuzi mmoja au kondoo mmoja kwa ajili ya mtu mmoja na kwa ajili ya watu wa nyumbani kwake wa ayali na familia yake kwa ajili ya watu wa nyumbani kwake na familia yake kwa hiyo mbuzi au kondoo hakuna kushirikiana mbuzi au kondoo hakuna kushirikiana bali inakuwa uh, inabidi mwenye kuchinja awe mmoja tu anachinja kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya watu nyumbani kwake na kwa ajili ya familia yake kwa hiyo mbuzi uh, au kondoo hachinji isipokuwa mtu mmoja walbadanatu walbakratu an sab'ati na ngamia na ngombe watu saba bimaana watujizi albadana walbakara na inajuzu ngamia na ngombe an sab'atin kushirikiana watu saba kushirikiana watu saba watu saba wakashirikiana wakachinja uh, ngamia mmoja au watu saba wakashirikiana wakachinja ng'ombe mmoja falaslu an ya kullu wahidin wahidat al-ibl falaslu an ya kullu wahidin wahidat al-ibl ثم البقرة أو الشاة فالأصل أن يضحي كل واحد واحدة الإبل ثم البقره او الشاة فالاصل أسير فالاصل أثير أن يضحي كل واحد achinje kila mmoja wahidatal ibil ngamia mmoja thumma albakara kisha ng'ombe au shat au mbuzi na kondoo hiyo ndo asili lakini inajuzu watu saba kushirikiana wakachinja ngamia mmoja na inajuzu watu saba kushirikiana na kuchinja ng'ombe mmoja kwenye mbuzi au kondoo la inabidi mtu awe peke yake naam اقرا قال رحمه الله تعالى ولا تجزئ هزيلة هزيلة وبينة هزيلة ولا تجزئ هزيلا وبينة عور أو عرج ولا ظاهرة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها والسنة نحر ابن القائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك نعم ولا تجزئ هزيلة ولا هل kuchinja hadhila hadhila hadhila التي لا مخ في عظامها الهزيله allati la mukha fi ibamiha allati la mukha fi ibamiha هزيله allati la mukha fi ibamiha ni yule nyama asiyokuwa na unaita ni yule ambaye anakuwa katika mifupa hiyo Shai unahitaji uloto eh yani yule ambaye ana uloto katika eh, mifupa yake yule asiyokuwa na uloto katika uh, mifupa yake ikiwa na maana kwamba uh, haijuzu kuchinja aliyekonda yani makusudio aliyekonda haifai mtu kuchukua mnyama baa mikunda ukamjalia kuwa ni udhia au kujalia kuwa ni uh, ah, haji haifai kumchukua mnyama ambaye ni hazina aliyekonda anasema wabayinatu awali bimaana wala tujiu bayinatu awali na wala uh, ah, haijuzu pia kuchinja mnyama ambaye ni chongo na chongo chake kiko wazi chongo na chongo chake kile kiko wazi yani kinaonekana wenyewe wanasema uh, ah, bayinatu awarin allati tara bi'ainin wahida allati tara bi'ainin wahida allati tara bi'ainin wahida yule ambaye anatazama kwa jicho moja yule ambaye anatazama kwa jicho moja kwa hiyo haifai katika udhihia kumchukua mnyama ambaye anatazama anaona kwa jicho moja kafai kafai kuchinja mnyama wa design hiyo au araji ay au bayinatu araji au yule ambaye ana ana ulemavu wazi au bayina tuharaji au yule ambaye ana ulemavu wa wazi yani haifai kuchinja mnyama ambaye ni mlemavu ulemavu wa wazi haifai hapa alivyosema au arajin e, au bayina tuharaji bimaana hiya allati la tatiqu مشيا مع صحيح هي التي لا تطيق مشيا مع صحيحه هي التي لا تطيق مشيا مع صحيحه ni yule ambaye asiyoweza kutembea na wazima mlemavu asiyoweza kutembea na wazima mnyama wa namna hiyo na ulemavu wake ukiwa wazi katika sura namna hiyo hafai kuchinjwa hafai kuchinja katika udhihia kadha kadharia katika alhadith wala dhahibatu sanaya yani wala tujziu dhahibatu sanaya wala haifai kuchinja yule ambaye meno yake ya mbele yameondoka kibogoyo wala dhahibatu sana wala haijuzu kuchinja mnyama ambaye ameondokwa na meno yake uh, ya mbele nyama wa namna hiyo haifai uh, kuchinjwa hapa alivyosema sanaya bimaana muqaddamu lilasnan sanaya bimaana muqaddam alasnani yani meno ya mbele nyama wa dizaini hiyo haifai kuchinja yule ambaye ameondokwa na meno yake ya mbele hafai kuchinjwa au akthari udhuniha au karniha ay wala tujzi'u dhahibatu akthar udhniha au karniha wala tujzi'u dhahibatu akthar udhniha au karniha na wala haijuzu kuchinja mnyama ambaye wingi wa mkia wake no wingi wa sikio lake limeondoka wala tujzi'u dhahibatu akthar udhniha wala haijuzu kuchinja mnyama ambaye uwingi wa sikio lake umeondoka uwingi wa sikio lake umeondoka yani sikio lile limekatwa likabaki kidogo au karniha au uwingi wa pembe yake umeondoka au karniha au uwingi wa pembe yake umeondoka لذا فإذا قطع الأذن قليلا أو القرن إذا قطع الأذن قليلا أو القرن جاز إذا قطع الأذن قليلا أو القرن جاز إذا قطع الأذن قليلا أو القرن جاز ikiwa atakatwa sikio kidogo au pembe atakatwa kidogo inajuzu faida qut'a al-udhun qalilan ikiwa atakatwa sikio kidogo au al-qarnu au akakatwa pembe yake kidogo jaza inajuzu lakini ikiwa sehemu kubwa ndio imeondolewa haifai kuchinja mnyama kama huyo na haya kuchinja tunachinjaje sasa قال مؤلف رحمه الله والسنه نحر ابل قائمه معقوله يدها اليسرى وسنه نسنه وسنه نسنه نحر ابل قائمه معقوله يدها اليسرى نكمفانيه نحر دمية سنه نكمفانيه نحر دمية قائمه هل يقوى مسمار قائمه هل يقوى مسمار معقوله اي مربوطه maqulatan ay marbutatan hali ya kuwa msimama na hali ya kuwa amefungwa yani maqula bimaana marbuta hali ya kuwa amefungwa yadu hal yusra mkono wake wa kushoto yani mguu wake ambao inasabika kuwa ni mkono ule wa kushoto yani mchinjaji wake unakuwa ngamia kuchinjwa kwake anakuwa anasimama halafu isipokuwa kama ah, kutogopewa madhara makubwa lakini sunna anasimama kisha anafungwa mguu wake wa mbele wa kushoto halafu kinachukuliwa kitu kama ilivyokuwa mkuki anachomwa sehemu ya karibu na shingo yake na, na, na, na kifua chake yani kuchoma kule hachomwi sehemu ya karibu na kichwa bali anachomwa karibu na kifua hiyo ndo annahar yani annahar ah, ni yule mnyama ambaye alifanywa hivyo kule kuchinjwa kwake au kuchomwa kwake kunakuwa baada ya kifua sehemu inayofuata ya shingo kwa ngamia wake ndio huo inaitwa anna inaitwa anna kwa sababu adhabahu inakuwa upande wa kichwa na anna inakuwa upande wa kifua kwa hiyo muallif anatuambia wa sunna nahru ibri na sunna ni kumfanyia nahru ngamia qa'imatan hali yakuwa amesimama maqulatan na hali yakuwa amefungwa yadu hal yusra mkono wake wa kushoto ndio na maana mguu wake wa mbele wa kushoto wa dhabhu ghayriha na ni sunna kuchinja asiyekuwa ngamia wa dhabhu ghayriha na kuchinja asiyekuwa ngamia yani albakaru والغنم تذبح على جنبها الايسر البقر والغنم تذبح على جنبها الايسر البقر والغنم تذبح على جنبها الايسر البقر نوبه والغنم na نكوندو تذبح على جنبها ونتيجه jambiha الايسر wa kushoto yani wanalazwa upande wa kushoto aliyekuwa umeelekezewa kibla alafu ndo wanachinja wakati wa kuchinja wanaelekezwa upande wa kibla na wanalazwa upande wa kushoto alafu ndo wanafanyaje wanachinja na kuchinja kwake eh, ni sehemu ya juu ya shingo sehemu ya juu ya shingo yani sehemu ya fasl baina ya kichwa na shingo طيب lakini kama mtu atafanya kinyume na hivyo inajuzu yani ikiwa amemfanyia ng'ombe au mbuzi an-nahr yani badala ya kukata sehemu ya juu ya shingo akakata chini yake inajuzu inajuzu yani badala ya kukata sehemu ya juu akakata sehemu ya chini ya shingo hapa akatoa shingo pamoja na kichwa inajuzu kadhalika inajuzu ah, ngamia kuchinjwa kufanyiwa dhabihu inajuzu ina juzu lakini wengine wakasema kwamba inakuwa ni karaha lakini kwa ujumla inakuwa juzu na ile nyama inakuwa ni halali lakini sunna ibn ni kufanyiwa annahar na mbuzi na kondoo pamoja na ng'ombe kufanyiwa adhabahu wayaqulu na anasema wakati wa kuchinja wayaqulu na anasema wakati wa kuchinja bismillah wujuban anasema bismillah wujuban wakati wa kuchinja inabidi aseme bismillah na kusema bismillah ni wajib يقول بسم الله وجوبا بعد توجيهها القبلة ويقول بسم الله وجوبا بعد توجيهها القبلة na anasema bismillah kusema bismillah ni wajib baada ya kuwa huyo mnyama amemwelekeza upande wa kibla hapo kuna maneno ambayo muallif rahimahullah ameyaacha mwenye kuchinja anasema bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar hukumu ya kusema Allahu akbar ni simbaba hukumu ya kusema Allahu akbar wakati wa kuchinja ni mustahabu Allahumma hadha minka wa laka istihbaban اللهم هذا منك ولك استحباب لذا قول بسم الله عند الذبح واجب كذلك الله اكبر مستحب واللهم هذا منك ولك مستحب كو وقت وقتين بسم الله الله اكبر اللهم هذا منك ولك بسم الله وجل الله نسمع بسم الله hukumu yake ni wajib Allahu akbar Allah ni mkubwa hukumu yake ni mustahabu hadha minka walaka Allahumma hadha minka walaka ewe Allah hii ni kutoka kwako na kwa ajili yako kusema hivyo ni mustahabu kusema hivyo ni mustahabu kwa leo tunasimama hapo tutaendelea wiki ijayo insha Allah subhanahu 国家。